Da se mladi čuje. Drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji, dobrodošli u 56. Trisku emisiju Pulskog centra za mlade. U emisiji kroz koju vas i danas vodi Ana Milovan poslušajte razgovor s profesoricom Beogradskog sveučilišta, gospođom Milenom dragićević šešić koja je ujedno i članica UNESCO-ovog vijeća za interkulturalnost. U drugom dijelu emisije očekuje vas najave i rubrika Nemam pojma. Za početak ipak poslušajmo glazbeni broj. se i mladi Nakon što smo se upustili, vrijeme je da krenemo. Marino Jurcan razgovarao je s profesoricom Beogradskog sveučilišta gospođom Milenom Dragićević Šešić, koja je ujedno i članica UNESCO-og vijeća za interkulturalnost. Razgovarale su o etici i kulturnim politikama, mladima u procesu osmišljanja kulturnih politika te o mladima u Hrvatskoj i Europi. Koliko je bitan menadžment u kulturi u kontekstu civilnog društva? Odnosno, vjerojatno možemo poopćeniti civilno društvo na recimo cijelu ovakvu regiju u tranziciji. Da. Pa ja mislim da je menadžment u kulturi jako značajan zato što ono što pružaju institucije i institucionalni okviri onome što je javni sektor, recimo muzejima, teatrima i tako dalje, To civilnom sektoru ne pruža niko do da oni sami i zbog toga oni moraju da imaju vrlo velika znanja i sposobnosti u domenu kulturnog menadžmenta da bi uopšte mogli i da se osnuju i da opstaju vrlo često uprkos svim okolnostima da se bore za svoje prostore, da ih vrlo često gube, da ih e, sele, premeštaju, tako da um, upravo civilnom sektoru treba menadžment u kulturi. A s druge strane, menadžment u kulturi daje upravo podršku civilnom sektoru zato što pokazuje pokazuje kao nauka i kao naučna disciplina, pokazuje da kultura može da se razvija pre svega u civilnom sektoru, zato što je to sektor koji je garantuje slobodu. Javni sektor joj ne garantuje slobodu, a ni privatni sektor joj ne garantuje slobodu, jer dakle, producent u privatnom sektoru želi da s umetničkim delom koje publikuje ostvari dobit. Tako da je umetnik pod pritiskom tržišta, što recimo pokazuje od Hollywooda pa nadalje velika svetska mašinerija umetnosti. S obzirom da se bavite mladima, vjerojatno e, imate uvida da koliko su mladi kao resurs uključeni uopće u kulturu, kulturne politike, da li oni uzimaju aktivnu, pasivnu ulogu? Pa baš u našem regionu ja bih rekla da su mladi samo kroz civilni sektor uključeni u upravljanje kulturne politike, u stvari u kritiku, u debatovanje, u opoziciju. Evo recimo sad u Novom Sadu napravljen je čak jedan web sajt gde veliki broj mladih ljudi za kulturne politike dotorg e, Upravo zato što su nezadovoljni zvaničnim kulturnim politikama koje se svode na festivalizaciju, koje se svode na velike manifestacije, prestižne manifestacije, više su za turizam i za brend, a ne za život mladih, da omoguće tokom godine mladim ljudima jednu platformu za kulturno delovanje i sadržaje. Međutim, unutar javnog sektora A boga mi i unutar privatnog sektora mladim ljudima se ne pruža mnogo šansi. Javni sektor im u najboljem slučaju daje priliku za volonterski rad, to jest to se tako naziva, u pitanju su u stvari neke vrste internshipa i ja bih čak rekla jedna eksploatacija mladih ljudi koji žele da rade jer im se onda godinama ne daje mogućnost da se stvarno zaposle, a oni nose programe neke od institucije kulture u javnom sektoru. Tako da u stvari najagilniji, najviše sa preduzetničkim sposobnostima mladi ljudi otvaraju svoje udruge, svoje organizacije i pokušavaju da nađu neka nezavisna rešenja za sebe, zašta opet ne postoje dovoljno dobre, neću reći da ne postoje uopšte uslovi, ali ne postoje dovoljno dobri uslovi u regionu, a to znači da čak recimo evo sad kad, kad je donet, na primer, u Srbiji zakon o tome da svaka opština mora da finansira i nevladin sektor na svojoj opštini. Pa oni su se okrenuli i finansiraju ono što su uvek finansirali, recimo klub šahista i amatersko kulturno-umetničko društvo. I pojavi se neka nova, neka nova organizacija, udruženje građana, udruženje mladih, oni kažu pa ne, mi već finansiramo nevladin sektor, evo, mi finansiramo civilno društvo i za vas nema novca, jer nema pravih takmičenja, nema pravih e, utakmica, a i javne vlasti nisu baš sklone alternativnim klubovima mladih, jer tu uvek leži potencijalna subverzija. S obzirom da dosta putete, pa možete usporediti možda mlade, a re, možemo pričati općenito ili u kulturnom sektoru na zapadu, recimo, ili ovako u tim tranzicijskim zemljama, ovaj, da li postoji neke razlike, da li se može nešto generalizirati, odnosno koji je način da mi možda uhvatimo, koje, koje e, vrijednosti, vještine ili e, Pa ima velikih, ima velikih razlika. Prvo, mislim da nekako još uvek e, na ovom području istočne Evrope, ne samo u bivšim jugoslovenskim zemljama, nego evo recimo i Grčkoj i tako dalje, mlad svet ima neki osjećaj da pred njima još uvek ima vremena i da je budućnost i da Znači, 23, 24, pa boga mi 27 godina, to što ne radi, nije, niko ne vidi kao neki veliki problem, normalno je da ne radi, pa bože moj, nema posla, pa sad ako studira super je, ako ne studira nije. E, I Eh, nekako se sa eh, mnogo više ležernosti prihvata to da prolaze čak i godine, da ne govorimo meseci, a da se pritom ne ulaže čak i ne u neko dodatno obrazovanje. Sem naravno kod najagilnijih i najsposobnijeg mladog sveta koji se u stvari onda samo obrazuje i koji, recimo, kroz svoju organizaciju, kroz svoj rad, čak su sada formirali jedan projekat, nekoliko organizacija iz Makedonije, Srbije i Hrvatske, projekat koji se bavi samo edukacijom edukacijom, krijumčarenjem znanja, jedni od drugih, kako da ih neke nove veštine, neka nova znanja, ali čini mi se da je to ipak ređe nego mladi koji se prosto okupljaju, provode neko vreme u korisnim, pa i umetničkim i u muzičkim i nekim drugim aktivnostima, ali da ne vide da to, da i iz toga može da nastane neka njihova buduća profesija. Dok mladi na zapadu su od, još od mlađih dana prinuđeni recimo da svoje letnje raspuste koriste da bi zarađivali, znači da e, gledaju u svakom svom potezu koji čine mogućnost, šta će, šta će taj potez čak i u slobodnom vremenu da znači za njihov CV, Da će znači biti volonteri, ako će se angažovati u nekoj udruzi, ali onda će to biti opet znači sa vrlo velikom željom, voljom da taj posao ne bude samo zato što oni to vole, nego da tu stvarno nešto dovladaju još nekim veštinama. Znači mnogo se Uh, Pitanje samoobrazovanja čini mi se da je pitanje koje je već na zapadu ugrađeno kao odgovornost mene da se obrazujem, a da mi i dalje čekamo da nas neko obrazuje, znači škola, pa univerzitet, znači smo više oslonjeni na klasične na klasične oblike obrazovanja i da manje činimo sami za sebe, do duše svesni činjenice da nam to znanje koje steknemo sami niko ne priznaje dok na zapadu, evo recimo to sasvim pouzdano znam, čak sam ja lično imala problem sa tim, postoji takozvani validation daki, a to znači da vam univerzitet, vi se prijavite, podnesete svoj dosije i znači univerzitet vam prizna određeni stepen studija na osnovu vašeg praktičnog rada. Ja lično kao jedan univerzitetski profesor nisam baš bila za to, smatrajući da ipak rad praktičan je formiranje veština, a univerzitet daje i neku vrstu širine da se jedno s drugim teško može a, meriti. Međutim, a, tako, tako i da se vidi razlika, recimo kad čovjek posle sa tim validiranom diplomom, znači ne pravo, upiše master, postoji velika razlika. Ali, ta činjenica da uopšte postoji ta mogućnost da vam neko validira e, znanje stečeno radom, iskustvom kroz bilo koji sektor, nevladin, privatno nečim ste se bavi i tako dalje, je velika motivacija da se ljudi bave sobom i sobstvenim razvojem, a, a te motivacije kod nas nema. Triska! Da se mladi čuje! se e, znanje kao takvo ili znanost ili znanstvenici, ne znam, možda možemo reći kultura, ovaj, na e, sve drugačiji način promovira kroz medije, odnosno se se manje možda pri, piše o Pa evo ja recimo da kažem o nauci, ja obično pitam e, moje studente da li znate i jednog naučnika iz naše zemlje. I nastane obično tajac i ne znaju ni jedno ih. Znači, pa ja kažem, pa dobro, ali iz društvenih nauka. Onda se eventualno seti imena nekog svog profesora, uvaženo. Kada kažem, ajde, ali da ne bude sa našeg fakulteta. Da ne, znači, neko ko je značajan za srpsku nauku. Ne znaju. Ni iz jednog domena nauke. Čak jedno do 90-ih su znali za arheologa Dragoslava Srejevića, ali on je umrao, on je bio javna figura, otkrio Lepenski vir, otkrio Gamzigrad i tako dalje. Sad ni to. I to je onda očitni pokazatelj da se nauci u društvu ne pridaje nikakva značaj. Znači, naučnika nema. Mi čak nemamo ni instituciju naučnika, recimo umetnici su uspeli da ostvare takozvane posebne penzije, a naučnici ne, što je paradoksalno, kao da nisu ovaj, doprineli društvenom razvoju. I onda jedini mas medijski produkt u kome se govori o nauci su one forenzičke serije gde se dakle rešavaju složena pitanja ubistava i tako dalje upravo korišćenjem naučnih dostignuća. Međutim, ono što mi je problem i kod tih serija je da se više kroz seriju promoviše aparat kojim taj naučnik i koji prilike pokazuje da vi možete biti i laborant da ćete vi, imajući taj aparat, jer tu te serije finansiraju proizvođači tih e, uređaja jel, za forenzička ispitivanja i njima je naravno stalo da su ti uređaji u prvom planu i šta mogu da rade i kako mogu da rade i tako dalje. Međutim, i to je makar jedan način da se govori o tome da nam je nauka potrebna, ali je malo tužno da jednostavno pojam naučnik i nauke više ne postoji u društvenom diskursu i nećete ih naći ni, ni u predizbornim utakmicama, naći ćete glumce, pevače, oni daju podršku, sportiste, ali naučnike niko ni ne zove jer znaju da nemaju nikakav značajan rejting društva. Vi ste spomenuli da je uloga e, znanstvenika iz društvenih i humanističkih znanosti e, nekako nedovoljna u društvenim zbivanjima. Pa ja mislim... Da li to ima veze sa e, obrazovnim sistemom, sa političkim? Društvena nauka, nažalost, je uvijek bila jako vezana za politiku i kad god se oslobodila politike, vrlo brzo je bila skresana od, ne znam, kod čulanske letnje škole, praksisa i tako dalje. Tako da je uvek negde imala i dosta doze samocenzure. Međutim, ovo kad govorimo o društvenoj nauci, ja govorim o svetskoj društvenoj nauci i čini mi se da i ona sad zapala u neki čor sokak i u neku meta teoriju i bavi se sama sobom, znači teorijama o teorijama, a da u stvari se neki pravi proces, ja uzmite ekonomiju, mi nemamo, postoji alterglobalistički pokret, ali to je druga stvar, ali ja govorimo o pravoj ozbiljnoj ekonomskoj nauci koja daje određene vizije. Nemate alternativnu nauku, vi nemate sučenjenja mišljenja, prosto se stvari uzimaju kao da su aksiomi, dakle, slobodno tržište i to je to. Nema, nema postavljanja problema. U sociologiji, dakle, u, e, pa čak i u istoriji. Znači, mnogi kanoni, kako su u takozvanoj, kako Urlich Beck kaže, u, toj, e, u tom metodološkom nacionalizmu, kako su postavljene stvari u određenim nacijama, recimo državama u Evropi, prosto se tako razvijaju i uopšte se ne sučeljavaju i ne dovode u međusobnu vezu. Tako mi se čini da društvene nauke stagniraju u obrazlaganju situacije E, savremenog sveta, a apsolutno nema nikakvog viđenja ideje. Znači, ako je marksizam davao neku ideju, propala ideja, pokazalo se nedovoljno duše, sad, sad je revitalizuju i tako dalje, ali vrlo često su nam, Max Weber je davao neku ideju, otkrivao neke fenomene. Mi sad ne možemo da vidimo šta je to novo, šta je to što se uopšte otkriva, kako se, evo recimo, cijela, ova situacija oko te dinamike globalizacije i renacionalizacije, znači imamo jednu univerzalnost kako nikada te nije bila, a sa druge strane imamo nativizme koji bujaju širom sveta i re regionalizma i tako dalje i u toj dinamici ima vrlo malo ozbiljnih istraživanja, istraživanja koja se vode su lokalna, utilitarna, čak ako pogledate Evropska unija šta finansira, ona isključivo finansira primenjena društvena istraživanja, znači policy studies. Znači, ako možete da date, napravite istraživanje, evo recimo, Eh, situacije u gradu Puli i da date polisi preporuke kako ta situacija da se popravi. To je istraživanje kako danas finansira ili kako da se uspostavi bolji odnosi migrantske i migrantske eh, zajednice u Berlinu, u zapadnoj Evropi i tako dalje. Znači, traži se od društvene nauke da ima rešenje. To se tražilo nekad i u socijalizmu i i taj pritisak na nauku da da i to politički podobno rešenje, nikako ne da izađe sa nekim rešenjem koji ne bi, ne bi bilo politički korektno. A kad vi unapred pozivate od toga da treba da imate taj rezultat, onda je nauka prilično usmerena. I još jedan za kraj, da se kulturni menadžer, menadžer rađa ili postaje? <laughs> ja mislim da se definitivno postaje, nema, ovaj, naravno da talent za to postoje, ali to je talent opšteg tipa. Kad kažem talent, mislim pre svega na komunikativnost, na otvorenost, na inteligenciju i na brzinu. Znači, brzinu zaključivanja i brzinu donošenja odluka, znači odlučnost ne može biti dobar kulturni menadžer neko ko je, mislim, može biti jako inteligentan, dakle, ponekad čak veoma inteligentni ljudi su neodlučni jer uh, vide različite aspekte iste pojave, pa im je teško uh, da donesu nekada odluku i tako dalje. Tako da postoje neke karakteristike ličnosti koje su jako važne za kulturnog menadžera, pa onda senzitivnost, senzibilitet za umetnost, to ga razdvaja od nekog menadžera drugog profila, ali definitivno se postaje i to i učenjem i radom, podjednakim razvijanjem i svojih konceptualnih sposobnosti, znači mogućnosti osmišljavanja kulturnih projekata, ideja, ideja koje će biti vezane za kontekst i uh, a isto tako znači učenjem, širenjem, širenjem znanja i prosto, ja bih rekla, sagledavanjem jedno, jednog značajnog kruga tema koje su interdisciplinarne. Znači, jedan kulturni menadžer mora da poznaje od eh, folkloristike, antropologije, pa do ekonomije i prava. Triska! Da se mladi čuje! Dragi naši, nakon što smo poslušali razgovor s profesoricom Milenom Dragičević-Šešić, red je došao na najave. Danas i sutra u Rovinju se održava festival Photo Days 2010. Na festivalu se mogu vidjeti imena 30 finalista godišnjeg natječaja za najbolju fotografiju 10 kategorija. Radovi finalista odabrani su među 10.000 pristiglih fotografija, a iste su konkurirale u 10 kategorija. Izdavaštvo, multimediji, profesionalnom konceptu, mrtvoj prirodi, modi, slobodnoj temi, arhitekturi, aktu i ljudima. Među Među finalistima se mogu naći već poznati fotografi, a pobjednici u pojedinim kategorijama bit će proglašeni u Rovinju. U sklopu festivala će se osim fotografskih izložbi održati i stručna predavanja i radionice. Laben Music Festival ove će se godine održati od 11. do 19. lipnja, a započet će dakle 11. lipnja i to besplatnim koncertom mladih popro glazbenika iz Istre, a na lokaciji amfiteatra u Gornjom Labenu. Program će započeti u 21 sat i trajaće do 24 sata. U sklopu Labin Music Festivala biti će organizirana i glazbena radionica koja će trajati 3 dana, a na kojoj će se obrađivati teme iz glazbene produkcije. Polaznici radionice naučit će proces od snimanja glazbe, načina obrade pa, pa sve do izdavanja vlastitog proizvoda. Kotizacija iznosi 150 kuna, a u cijenu su uključene 3 dana teorijske i praktične nastave. Kao završni koncert u subotu 19. lipnja s početkom u 20 sati, dakle održat će se veliki koncert u starom gradu Labinu, gdje ove godine nastupaju poznata imena hrvatske pop rock scene poput Rundek, Cargo Trija, Pips, Chips i Videoklipsa, Urbana i njegovog benda te TBF-a. Moći će se čuti i bendovi The Crossroads i Rockland koji će nastupiti kao predgrupe. Cijena ulaznice u predprodaji iznosi 99 kuna i 99 lipa, a za fanpit 120 kuna. Na dan koncerta cijene ulaznice će biti 20 kuna višlje. Za kraj prvog dijela sezone u Pulsku mimozu stižu njemački metal rasturači One Bullet Left. U sklopu europske turneje stižu da rasture mimozu, a kao gosti sviraju i ništa manje čestoki pulski Hound. Početak je najavljen za 22 sata. Triska! Da se mladi što već vjerojatno pretpostavljate, došli smo do rubrike Nemam pojma, u kojoj vam svaki tjedan objašnjavamo novi pojam. Danas ćemo vas upoznati s dva načina donošenja odluka u Europskoj uniji. Postupak odlučivanje jedan je od načina donošenja odluka, a uveden je ugovorom iz Maastrichta. U tom se postupku odluka može donijeti jedino ako se o njoj suglase i Vijeće Europske unije i Europski parlament. Tim se postupkom Europskom parlamentu daje veća moć u postupku donošenja odluka, što je značajno kako bi se povećala uloga građana u donošenju odluka te smanjio demokratski deficit Europske unije. Ugovorom iz Maastrichta predviđeno je da se postupak suodlučivanja primjenjuje na ova područja. Slobodno kretanje radnika, pravo osnivanja poduzeća, usluge, unutarnje tržište, obrazovanje, zdravstvo, zaštita potrošača, transeuropske mreže, zaštita okoliša, kultura i istraživanje. Amsterdamskim je ugovorom postupak suodlučivanja pojednostavljen i proširen na dodatna područja. Ugovorom iz Lisabona predviđeno je daljnje proširenje područja za koja će biti primijenjen postupak suodlučivanja, koji će se zvati redovni zakonodavni postupak, čime bi taj postupak postao osnovni način odlučivanja. Nova područja u kojima će se primjenjivati redovni zakonodavni postupak uključuju imigraciju, pravosudnu suradnju u kaznenim postupcima, policijsku suradnju i poljoprivredu. Postupak suradnje je način donošenja odluka uveden jedinstvenim europskim aktom 1987. godine, a omogućuje parlamentu da provede dva čitanja prijedloga. Od ugovora iz Nice ovaj se postupak primjenjuje isključivo u području ekonomske i monetarne unije. U slučaju da parlament predloži amandmane, vijeće ih može odbiti samo jednoglasnom odlukom. Ugovorom iz Lisabona predviđeno je potpuno ukidanje ovog načina odlučivanja. Prošlo je 30 minuta i vrijeme za kraj našeg druženja. S vama su bili Marina Jurcan, Daniel Balaban i Ana Milovan. Slušajte nas ponovno za 7 dana u 17 sati na Slobodnom internet radiju Stanica Mir.